itxu eman doka. Ingun. Zer nahiako, itxu alamando. Ez bata ez bestianik, itxu eman Utsu mandokan, Charles Bide genyekin, eh, aztertuko du gula zerote Kimber eta aurki. Carmen Diez Mintegi feministak aldiz aholkatzen gutu ez kompetizioetan sartzea baizik eta jolastea eta hortzaz gain rentuko dugu gue utsumandoka hau beti bezala gotzon baran diaranekin igan hastian hasik ez doka mairun garaia hortan jeraikiko dugu egune atxemada Eta bai, eguneko menu hau berreziki emazter hersatzen da. Ezen Pepsi Anko multinazionalak chips berreziak sortu behitutu emaztentako zentako emaztentako berreziki. Ebe, multinazionalaen bu den indra nuik handeak beak dionez, oa arte merkatian edieiten dien xipsak ez beitzien emazten otsesko sensibilitate berreziai egokituik. Roizie. Berak dio, gizonek xipsak gogoz jaten ditugula azken purruskinala arte, boltsa solan batzen edienak ahurian hartuz, aho zabalka beta eta gaintituz, eta gozaldiaren behar den bezala finitzeko, ehiei milika milika aigiela olio eta gatz undaren ustiatzen. Huna urdian, gizonek txipsekin gynukien harremana nulakua den pekpsiko byaen abea, emaztia ez da ausartzen gizona bezain pruntizatea. Kixet sexista, macho eta patriarkalei bermatuz, hunek dio emaztia pudik dela. Gizonak bezala gogo zai leitekila masta masta patiako xips jaten bena ez dela aujartzen justoki publikoki mastekatzia etzaialakoz gustatzen. Gainera, handek ez omendie maite ehien milikatzia, ez ziz puruskinen posa solatik ahuan sartzia. Arazu important hoik hola hortako da emaztei hersatzen den sipsa sortu. Nulakua dateke beraz, emaztia bezala diskret, ez du hainbeste kuruska asantz eginen eta boltsa kipisago dateke. Hore, betiko ber patriarkalo machista sexista bermia hartuik, emaztiak ez beitu umen gizonak bezain jaten, edo jan behar, be korpitza arai agradablia izan dakion. Eta beti emaztia jente kente diskreta delakuan jakine, poltsatxo hoi zakamein delakoan barnen sartzeko gizan asmatuik izanen dela. Behin be chips janunduan, egar suiain hausteko, garagardo edo biera bat edan ahal izanen du emazte hunek. Haue, emaztentako berheziki asmatia aurrosa du izena. Hatik izenak pentsaz dezaken bezala, ez da Euskal Herriko garagardu bat, baizik eta txekiatik horra dena publizitateak dio neskatila gazte baten goxotak zuna badiala eta hande zohi baten elegantzia. Hebene argi agei zer izan behar duzien emaztek, goxo eta elegant. Ez balin bazide halako, iduiala, ez zide ez da emazte. Azken nabardua bat, izan emaztentako xips ala garagarduak, norbala beno pesaz kaioago diela. Garagardua adibidez, hamar euro, hoita hamar hiu centilitra, bizpa hiu eurotan, edieiten delaik normala. Gizoner kompatuz emazten soldatak herrenaz apalago izaten ahaldia, eta jostea eskentzen zaitzen hatiek herrena kaiuago. Laster maiatzaen sortziaen urtebetetzen hasiko gia, bada agian gehiuntan beste irautza baten egiteko pada. Bada. Chers les vidégain, qui se cite? Hitze zitzen, eh, Charles Bidegainek, l'ekipe jakurten dian arte hontan, eh, eh, zerriz, kirol sütsu? Mm, bai, pixka bat, ba, se hitzen, ba, benziki, ba, futbola, rubia, bicikleta, atletizmoa, eta egun, eh, hitzak. <laughs> Eba, heben ikusten badiara, karta koloretsu bat, urdinetik horia, berdea, gorria, eta, bera, horren berme haiko giela, eta egun, e, ba, ztekat zer, e, eh, gibela itzin, kimber, ztekat zer? Oden, edu norbaliatuko dut, uh, eskutik egiten dugun atlasa, eta azken helburuk ian zorzigarren abaita, uh, beditururo eta bereziki jostea eta sukaldeko tresnak eta denetaik eta jo, aderzen behitira arropak. Hor e, badira bi hitz, uh, eh, androa eta anver. Eta hori ikusten dut uh, karta batean, mapa batean, landroa nola erreten den eskoraz. Eta oartu behar da lehenik, anitzetan bintzo direlaik, bi dauzak elkarren kontra zerzen ditu anitzetan bati balio gehiago ematen jorulaik. Eta hori, uh, eh, ditzen dute, atxeologikoa erran edut, hitz batek berez baldu kargu bat eh, positiboa, onaren alde eta bestia esan beste. Arzen dudalait, eman ezan, arzen bi eskuak, batek du izena eh, eskuin, bez esku on, eta bestia bez. Esku on berez alde mintzazen dira. Eta... Eskuin esku on litaikek? Bai, lekuine bezala leku on. Ordean, esku hon eman du eskuin, eskuin, eskuin, eskuia, eskubi, eskumar osaniz, baina hori da dilian, dilian edo. bai. Eta liz esker, baroi izkuntza anitzetan bertatzen da. Markatu, ba, eh? ezkerra deruaren eskua duk. Hori bera. Ordean, frantzesez eh, ono gehiago ikusten da, bada droat eta eta oai goz, baina zautzen du Siberuan eman ezan bada Ibar eskuina eta Ibar Izkerra. Bon. Eta frantzisez deitzen dute dextre, val dextre eta val Lehen, gox errandabe erreten zuten sonestre. Sonestre frantzisez eman du sinistre. Beraz, gauza itxusia, eskerretik diten zen oro, txarra zelakotz. Eta hoi ere, bon, sinistre, ez da dio gox erreiteko, ezker erreiteko, baina ono, Gox egiten du norbait, ez da, erreiten da, maladret dela, maladroa. Beraz beti, droataren alde eta hemen eskuinaren alde mintzatzen da. Eta, eta hoi, ez eh, eh, zei harka nuntik horra da segregazio hoi? Behar bada, eh, eh, segatu behar naro erroma noen denboran esoten zen lotua aurgurreekin, arugo, arugur egin edut, eh, zerbait egin hain bataila eman hain zin, edo soiten zuten, zein zer zen belea, edo nuntik jiten zen, edo tripan ere behar ba, eniz horretzen, eta zerbait egitea eskerretik edo eskuinetik ez omen zen gauza bera. Baina ni xeo, kusi behar ditake, xeita suetan sartuz. Ez dut xeitu, zeren edun dut lan droa, eh? <laughs> Gauza bera eman ezan goiti eta behiti, lehenetan goiti, obeti ikusten da behiti baino, gain eta azpia, hain gehienetan lehenetan eh, beti zerbait obeti da, aldiz dibel, ez. Atze, eta hor aintzin eta libera laipatzen baitut, bestaldean badira bi hitz aurre eta atze. Eta hain zuzen, erzen <clears throat> balin badut arropa gehienik, baina uste dut argin batet, Gauza bera, duela, harri batez, badu alderdi bat, kanpora ere dena, eta gilikoa ez da hain landua. Maisturu batek berdin, eh, zura eruga, zura erakusten duelaik parte bat hobeti emana da bestia baino, behaz, bada alako diferentzi bat. Arzen manin dut arropa. <clears throat> Hemen iparaldean, salbu lapurdin, erreten da aurki. Eta aurkia, hain zuzen, hor atsematen da delako aurre. Erre nahi dut, zinean den partegoa, iduriz, hobeti tratatua, eta beti arropetan ere distirari jo badu, parte honet, eta bon, da. Hori aurki. Sibero, uh, eh, Lapurdin eakusten dute alde, erreten dute aldea da. Baina gabe ere alde onda, eta Gipuzkoa osoan, ikusten du mapan, erreten dute alde ona. Ez ez da alde txarra. Gero, Nafarroan, deitzen dute ere, gain edo gaineko aldea eta gain ere ez da behiti behaz, parte, bietaik oberena da. Eta gero, bada iz bat, niten zuten dut beste era bat ez, zain zuzen, uh, eh, biztaian deitzen dute era. Ez era da alderdi ona. Guk, guai sartu da, erreteko moldea ez, bai, bai. Eh, era bat ez, baina hori da uh, e, e, bada, edo aurkin aurre, bada alde, bada gain, bada alde ona, kanpoko aldeare bada, da, hori baita kanpoan eroten, era eta ahazten dudana nunbait ere deitzen dute aurperia. Eta guk hemen eh, aurperia da aurrea eta beria egina da, ez, eh, bisaia eiteko eh, behaz. Ikusten da denetan badela alako antolarteta bat, unen alde, nozio unen alde. Zer, balorazio baikor baten alde. Hori da. Eta espanjolez ere deitzen dute kara. Kara. Beaz, eh, bisaia bezala. Kara. Eta frantzesez ere androa. Baina, eh, errandut, droa dela obiti ikusia bestia baina ze, e, era e, bizkaian erraiten dela, e, er, eta hoi bihurtu dela era bateko, erabaki bat, edo zekatze, zekatze, ez? Zekatze, hori itusi berlitate, era hori lotua den ere, e, manezan, e, daiteko deitzeko itzarekin, eustera, erdera, ez dakit, giten zait, setatu berlitate, eniz, ez dut asukerin bai, eta bere hildotik nahinean eta hio hartu, aurki erraiten den hoi, aurkitu horti izin leitekia. Ha, ah, berdin, bai. bai. Eta aurki bestalian zer nahi du. Aurki du behala, edo aurki... Eh, bai, aurki edo... Ba, eh, behala edo... Mm, e, lo, aurki, ikusiko bezala ez aurki topatuko duten, ez e, ea ba topatuko duten edo? Nik uste du lotua dela ere aintzinean den zerbaitekin, eh? eta al, positiboa da, ustez. Eh, eta beste, beste nabardura bat, Sibeuan eguran, eguren musteko, bueno, e, eguren erdiatzeko, baduko lako enbor bat bezala, eta aurkeia deitzen dena. Aurkei, aurkei, ni deitzen dut aurkei, bio bezala, hori ere lehen uh, ere arraria pitatzeko, bazen ortei. Ta hor, ez izan dako, uh, dela oinetik. Baina ez dut ikusten uh, oin, oinetik oina, batit en hori eh, ondotik ondutit balin bada beste beste elementu bat en uh, er bilatatzen dela eman zan oi, oian eta giletit zerbait oiar bide, oiar zabal diauna eta teri, diaurreri eta oinekin uste dut eman duela hor tutsut, untutsut edo nola egiten duzue, zuek uh, kale batek edo jendeak ere anitzibili eta mindu zangoetan horberatuik. Zatik egiten dutan oinak ez, horbera da oin bera. Horkeia oin eta zerbait, en, eneiz bat ere zeur. Baina gero horkeiatik, aurkeiara hori ez dakit. Urratxa handiska. Mm, berdin, bona... Baditate, eh? Äh, bon, hortan utziko dugula, Charles Sheik kafia hostan aibetzaio. Itxi mandoka. Pausu bat egin dezagun arren eh, eta pausu hau benurekin, tehentako neskatilek eman, oie maztetu igienak hek emanen deikie Glemnor eta Bretaindarren, Bretaindar poeta baten, eta tekstua kantatuko deikie itxarro bordak iska, iska alatuik. Urrunginen ginen alta, iriko hotxetarik, Eguerdiko zerua ilundu zelarik Ibaia zebilen lasai alor artetik Zaldiak ihaloska erotu zirelarik Noski sortaleko gara odeien jakiren Baina neuria ez zebilkigun Arago idurra zen sasien kiskaildura Trauntzosto beltzak bizia azken txarrak utzi atea zabalik aurrak desertatuz preso zera mala noski gaurko gara bidaia barakigu Baina txuak ez du inor berotzen. heri olatza zen, aharrak herrietan, eta sunerrea etxe atarian. Itzula itezela, Carmen diez mintegien gana atarren eh, guatzanoai, aspaldiko astetan beha ikilanko solasak, oan hor dutugu, eta hitz egin dugu kompetizio bazela bazte rotan askaragar haile tetosteronak nausi, eta oaikuan begu e solas hatxarian, solas egitia e importanta dela dio. Parka ez solas, baizik eta jolas, solas tatuze, jolas egin ahaleite hati. Itxi mantoka. Esaten zinuen eta mm, ez dakit memento batez esan duzu jolasa, gero hitz egingo dugu jolasaz, zer esan nahi zinuen jolasa zela eta? Bai, hori, nik niri bueno, eta konturatu ze garrantzitsua den jolastea. Ze, ze importantea da jolastea jolastea da, eh, atera zure, zure egoeratik, eta beste gauzak egin, asmatu, asmatu, kreatu, jo, egin nesu nahi desuna, eta hori. Eta nik uste kirola oso lotuta dagoela jolasarekin zu, mm, bueno, han zauden bita, eh, bueno, beste gauzak ere, eh, teatro eta beste gauza asko daude, nun eh, jolasten dezu beste bat izatea, mm-hmm. ez? Eta, eta kirola ere bai, kirolarekin posible dezu zure burua ba astu, zure pensamenduak, kirola orokorrean, eh? Ni... Eta zea beste norbaiti identifikatu ere bai, beste norbait izan? Noski bai ez, nik uste dut hori ni futbola eh, ikartu nuenean, duela ja urte asko, ikusen un tiltsoak, pensatzen zuen zirela, bueno, modan zegoen gaur egun, yes. mesi edo, hola, bai, gara jartan, ba, bueno, bai, bai, identifikatu. Eredu gainea, e, oso, e, e, egia diren eredu horiek identifikatzen diren, mu, ba, badakite posible dela hori lortzea, izatea bat, ona baldin basea. Eta neskei, gutxitan eukidegu egitasko eredua jarraitzeko. Hori bai dela beste, gaur egun asko esaten agira e, erreferentea falta, e, eskaintzat, emakumentzat, hori beharrezkoa da. Eh, ez dugu euki. Emakumei bat aldetzen badiozu, ze ma, eh, emakumeak, tata, igual, bai, madan kuri, <laughs> askotan esaten da, eta beste bat, baino oso urrutia diren eredu diagoiek. Ez dira mutiltzo bezala gertatu zumen hori dala nere, ize, nere aita, nere osaba, nere ba, futbolista hori Osea, e, eredu e, gertuak daukate jarraitzeko. Ta neskan kasuan ez. Gaur egun neskak ni gu bet kirolarekin hasi nintzean ikusten nun, baina neskak ze erreferentea dute eh, kirola egiteko oso gutxi oso gutxi, ez daude, ez telebistan eta olako oso gutxi ikusten dira, orain errepikatzen ari da, baina di, hau da, azken urtetan, oso gutxi ateratzen dira, eta oso gutxi ateratzen dira, ez dira, egun guztia daukagu futbola telebistan, desde logo neskak oso momento bat ateratzen dira, eh, dakit, azte burutan, eta hori, baino ez daude. Ordun hori, hori bai, eta jolasa, Horrekin ikustet lotuta ondia kreatibitatearekin lotuta dagoela, ez? Zure, zure, zure, nola esan, eh, barrut utzi zurea eta esan beste bat eta esmatu beste gauza jolasa horretarako ikusi da eta idatzi da asko eta badaude oso garrantzitsua den azken finea kultura egiteko eh? eh az, eh, jolastu behar dago asmatu behar dago asmakizuna dira garrantzitsuak, ez? Eta, klaro, mm, emakumean ikuste dut, eta neska bati oso txikitatik e, eh, e, eh, akusten diogula lurran, lurret, lurra ikusi behar dela, zapaldu behar duela, inguruko gauzak arduratu behar dela, inguruko gauzak, zaintza hori da, inguruko gauzak egitea eta e, ba, ba, ematen ba, du emakumea gaudela beti prez zaintzeko eta dakigula eta barruan intuizioa dagola dala, ez? E, zaintzea, baina ez ikasi ikasten dugu eta ikasten dugu ikusten ikusten nola mazte emakumeak zaintzen dute, daude egiten, denbora guztia gaude txikitatik ikusten hori gure inguruan. Eta mutilak ez, ateratzen dira kalera jolastea, futbola jolastea, egitea eta beitea. Eta hori oso garrantzitsua da, e, ez, eta, eta nik uste dut ba, ba mutilak nahi badegu eh, arduratu best, e, zaintza horretaz, ba, igual, kendu behar dute pixka denbora jolaz arti, eta eta egin beste gauzak, ez? Hori, txikitatik, ni, ni amair urtekin, bueno, izan zen, nire, keska, engetxean, ez? Zerretik nire, nire anaiak, ez dut, ez, zuten lanak egin behar, lagundo amari, eta ni bai, ez? Eta hori jarraitzen du esaten, eh? neskasko esaten dute bada, ba bai. Orain ez, bueno, nik uste dut orain ez neskak ez da ez mutiak ez dutela laguntzen etxean, baina bueno, <laughs> hori beste gaia da. Gero eta erraiten zinuen eta zea em, emakumentzat erreferente eskaza bat hala ere badirelarik e, erreferenteak, Ba, gizonezkoari ere ate asko idekitzen dizkio, adibide bat da bertsolaritzan ma maialen lujanbio. Bai. Eta gizon bertsolarieke onartzen dute, ba, berak irekitako bideari esker, berak ere, ez dakit, beren espazio propioa ere aldutela ekartzen lehen ez bezain. Bai, hagu da, polita bertsolarien asuntoa kirolarekin lotura asko, ikusi dugu, asko, eh, mm, ekertzen, egin dugu gauza, jone miren Hernandez eta biok, eta ikusten dugu, ba, hemen, e, bersolari eskolan, asko daude, ez, herrietan, neska asko sartzen direla, eta neska asko usten dutela ere, amaika, ama bihurtekin, kirolan gertatzen dan bezala. oso neska gutxi gelditzen dira, eta gainea, askotan, ez dira usartzen berso botatzea. Bildur ematen die, au, publiko gain aurrean eta botatzea. Eta mutiak aldik esaten ziguten, ba, beraiek askotan, txikia, bueno, txikia, mala urtekin, azten dira berso bat egiten, jakin gabe nola bukatuko duten, baino berdin zaie, ausartzen dira egiten, ez? Karo, maialen lujan biorena izan da, ba, ba, nik uste de... Kriston borroka. Kriston borroka, bera. Eta oso nik esaten nuen, gure artean esaten gen duen, ea lortzen duen berre, bigarren txapela, dik esaten nuen ez etz. Eta bai, lortu du, jo, ezke oso nada. Lengo ostiralean euki gendun gu jantrobologia jardunaldia hemen Santelmon eta ubera etorri izan bukatzea ematea eta da soragarria, ez? Bueno, Ba, maiale... Nik, zera, kasik, ona bezain beste, esan ezake, badaki non den badaki zer dene realitatea, eta badaki nora, jun edo zerbait. Bai, bai, eta dauka... Kontzientzia bat badu. Badau kontzientzia, badau boterea, gorputza eta hotxarekin, hori ere, hori ere kontuan nukio. Beraien artean, eh, eh, bersolari neskak egin dute oso oso eh, itxegin dute asko nola daude bersolarien arte, emakumen bersolarien artean ere eredu desberdinak, ez? Orduan, karo, betetzen du maialenek nik uste de neurri asko, boteretsua dalako, bera, hausartzen da. Eta gero oso, claro, bertsolari gaur mistoa nola den, aldiz kirola, ez? ez? Misto nola den, ba, jo, nik uste dut oso garrantzitsua eta ni beti esaten den, ea mantetzen den mistoa, zeren posible izango zen bereiztea kategoria, ez? Emakumezko bai. eta gizonezko kategoria, hori gertatzen da askotak kirol, batzuetan, eh? Bai. Ne, emakume bat, e, tiro gertatu zen duela urte batzu, ez egon kategoria desberdinak, eta um, emakume bat, eh, bat, bat irabazi zuen, orokorra, eta bihurtu ziren kategoria femenino eta maskulina segituan. Eta gure artean... Ah, hori, ba, bai, tiroan, bai? Hori, hori tiroan gertatu zen duela urte batzuk tiro ez dakize modalitate, ba, modalitate desberdina daude, baina hori hori dago hori ikusitzen eta ni askotan jone mirenek berak lantzen du asko jone miren bersolariari berzolari buruz eta zetenion, ea ez dute bi kategoria egiten, ez? Gogorra izango zen, baina badaude, saken badago, eta bai, bai, bai, bai, badago, badaude. Orduan, zergatik, ez? Ba, Orduan, ez, baino da, bertzolaritza da, bueno, oso gune eh, garrantzitsua e, ikusteko, bueno, zer, zer gertatzen dan ere, aspekto askotan, ez? ahotsa, gorputza hori ikertzen ari da, eta oso polita da, ez? Zer, mm. nola egon, esten tokian, ez da bakarrikan asmatu baizik da egotea ere, ez? Ez? Eh, anau, a, publikoen aurrean, eta esan zegen, ezaten, legunean komentatzen, amabos mila personaren aurrean, asmatu eta bat kantatu behar dezunez. Bai, bai, Hori bai. zer den, ez? Hori referente da bihurtu da maialen izugarrezkoan, ikuste dut emakume asko lentzat, Eta, bueno, a ber, ze gaude, a ber segertatzen den. <laughs> Pausu baten hartzeko aldi egin zaikula berra zara eh, eta aezkoako kantoia bateatuik ikizan dena eniaute txamendik idatzik oaikuan pelio zabaltza eta gerari hidoien eskutik. Oroidote zirazun eskak ama urte intila zure begien behakoa gau loratu zela ederra ziren eskatza bortu izarra bezala ari mazartu amabos urtetan, por baizetako melditan, geroztikan banabila betxetan. Zure begi beltzen dir direta, ene iruzkitu, nahi gabezko estekako, ahalko nuzke da moztu Ederra ziren eskatxa Portu izarra bezala Ego xuri batzen pizu Libertatia ere du Hor baizetako medita Geroz dira Bitar bana bila betxeta Joanen gine, joanen gubia Gantzatzera tergareki Nigari begian eta Kerrian bero bateki Ederra ziren Arzain izarra bezara Goiztaldera ino besota Inguru inguru jantza Horbaizetako mendita Geroztikan barabila mentxeta Arrastiri goibelartan ere medida penarekin Jenderikan bazen soberaki Elakatzeko zurekin Ederra ziren eskatxa Bortu elurra bezala Adio zerran gabetan Oi berriz dantzatzeko hor baiz eta komenditan, geroztikan manabila mentxetan. Iratiti ti orrea gara kontua gero zurita Idurie izaiten zute Zeruak ez de jauntzita Ederra ziren Libertatia bezara Bizi bazira oraino Kantu hau da zuretan baiz eta komendita Eroztikan manabila bentseta Hor baiz eta komendita Eroztikan manabila bentseta Josef Karikabern, Karikabern, Karikabern, Etxibarren errant zaharrak amaiten gitik tropiketat, Afrikak, aspaldiko partez, edo bai. sekunan ez bezain. Ba, geho, badu keben etzi franko, <laughs> bena, bena egiazkoak. Eta, ordin, badu ke zahar bat, tximinua zuhaintzian goago eta ageiago. Ordin, horren misteioa berdekek bila izi. <laughs> Ordin, bon, ziminua, bak, izi hain laketuk, eta beti goa juiten eta badakik eh, izi hain zetan eh, nula, nula joka, eta bon. Ba, hoi ziminua dela eta, bene gentia dela eta? Ba, eke ziminok eiak bat, bai, hortan ah. Ez nahi, zer nahi, horre beti, zera, e, espantua ilotu hituk nun bait, goago eta eh, erran Bai amini bat, bai amini zen eta oharten iz eta eh, jente handi hoik, politikero handi hoik. Edo behan ben duia. Ez zenik erranen prefusta, bizten uste kenen di alderdi bat eta kuen izala. Bena hoik ikusten tuk eta eh, goa heltu itutu. Go bat Bai, eta oen diela, eta gainentuk, eta bon, bena, jaleike iztia gehi bat zentziak, egu peti oso egiten tugulaik. Mm mm-hmm. Eta Eto hartzen ben hutsa bat utiela, ben, ben hunskeia bat eta e, badakiak nula bizidien, se dien, nula jokatzen dien ben emazteki, eta hoien eh, bizitziaz kasi horro badatiago, hotz izkia gehi bat zentek. Mm-hmm. eta ordein ikusten tiago, zumetaldiz elitike jakatsi nahi, ikusten tegin gaizak, bena bon, uh, eh, hoiduk eta laganzon du, du sukse. Eh? Mm-hmm. Behan buia eh, politikoa izan gabe, behan buia harroago eta aharauak hartu eta erigeiago e agertzen dela, hoie balitakek eran hortan. Bai, ba, bai, beste nalde gainin jartan eta... Mo, iso kabo dela, eh, ez dut, eh, guago eta... Eta hortan berri gehitak zuna haboa gehidu, koidu, be bai, hartzen izale eta... Eh, Amiuten bihian, uh, eh, hi, hi eta nio duia eta, bon, nik ez diat erraiten ziela mesimentu ikolako arriskien hartzez, eh? Mm -hmm. Bena jale, behar die kontutan hartu bestain heineko diela. Mm Dien lekin bat ditin. Bai. Eh, Arapika? Ordin, tximinua, zuhantzian goago, etuzkia ageiago. Hala, ni pantalupeko entzauztea banuk, zehele. Hala, <laughs> ni Kotzon barandiaran engana istante junen eh, giela, haste juntan eh, eta ez do kamairukin batuko gia frankismo beti jan hiutan hogei kada hortan agertu zen lai artista, hotxo, nolaz baita talde eta intelektual bat, Mikel Laboa, Xavier Lete, e, eta Irigaray, eta beste hainbat e, Benito Lertxundi, eta bestelako andana bat, Lourdes Siriondo, barnen kausitzen guntien, hen e, ideia zen lura, uskal luraldia be hizkuntza bati lotuik zela, eta horren unguian kantagintzan hasi, eta bestelako urratsak jaman aitzina, eta ba, gotzon barrean barrianekin hasiko ditugun ohar hoiek, ben urazpait, azpin maratzekua, egunko egunin, ba, hego aldian badabilan, edo hegoaldeko aldeko aktualitatea jeraikitzen dianak hartako doia, histegia kambiatzen aidela hego aldian, inglesa sartzen aidela, bask kölinari, bask center, bask Team eta Euskal Herriko Itzuliaen egiteko ebai e, Basque Tour eta hala, inglesa modan dugula hortzaz abiatuko hoiekin, abiatuko gia. moda kontzientzia gabeko moda bat sartzen da, ala nahikeria bat bada estaltzeko inglesarekin gure hizkuntza hori? Bai, ez bakarrik ingelesarekin, espainolarekin edo frantsesarekin gauza gauza bera gertatzen da. Nazio bat ez duzu eraikitzen elean hitza baldin bazara. Ba, nazio bat eraikitzen da hizkuntza bakarrarekin, hegemonikoa den hizkuntza bakarrarekin, naiz eta besteak onartu. Orduan, bueno, ba, e, Lapurdi Baxena farratazu eroan, ba, nabarmena da, hori frantziar, frantziar estatuak oso argi dauka e, hizkuntzak ez ofizialtzea dela bide bakarra mantendu ahal izateko frantziarekiko atxekimentu, atxekimentua, ez? E, emozionala, e, nazional, e, naziotasun e, e, atxikimendu hori, nazio batekiko atxikimendu horretan, eta espainolek ere oso argi dakite e, gero dago, bueno, e, eh, izkuntza kulturari lot, lotzen badiogu, argi dagoena da kultura, berez, sormena denez, eta berez, librea beharko lukenez, horrek aukerak ematen dizkio persona bati, ba, e, establezituta edo finkatuta edo inposatuta dagoen sistema baten aurka egiteko, ez da? Eta hori arriskutsua da boterean dagoenarentzat. Eta uste gaur egun eh, alderdi unionistak bai Ipar Euskal Herrikoak zein eh, ego Euskal Herrikoak iruditzen zait hori oso argi daukatela, ezta? Da? Eh, hizkuntzari lotutako gure kultura eh, euskara beraientzat arriskutsua da. Ez bakarrik identidade bat eraikitzen laguntzen duelako, hau da, ez, bak, ez da bakarrik euskalduna hizkuntzari eta lur bati lotzen saiola. Espada gaur egun ja euskaraz ari garelako borroka sozial asko bildu nahian, ez? Eh, hizkuntza bateke bere filosofia eta izateko modua baitu. Bai, noski, eta gero esan edo, e, eh, eh, genero ikuspegitik, gaur egun Euskal Herrian, ba, adibidez, feminismoari buruz egiten ari diren gogo eta interesanteenak eta nire ustez behintzat aberazgarrienak eta iraultzaileenak Euskaraz egiten ari dira. Hau da, Euskaraz bizi diren feminista dira gaur egun Euskal Herrian nire ustez behintzat ari direnak E, diskurso eraldatzaile eta iraultzaileenak egiten. Eta ez da kasualidadea, hoiek kultur oso lotuak egotea. kulturgintzari oso lotuta daude, idazleak dira, musikariak dira, antzarkigileak dira bertzolariak dira, orduan eh, hori oso importantea da, eta hori boterearen zat oso arrisutua da. Orduan, gaur egun ikustut, e, ba, alde batetik hori dagoela eta beste alde batetik dago, ba, belaunaldi bat, e, kontzientzia galdu duena, edo galdu arazi diogu, edo astu egin zaigu kontzientzia hori mantentzea, hizkuntzaren egoerari buruz, eta zergatik dagoen gure hizkuntza zapalduta dagoen bezala. Torduan, kantatzen dute euskaraz da frantsesez, euskaraz da ingleses, euskaraz da ingleses da espainoles, euskaraz frantsesez eta espainoles, bueno, ez? E, kontzientzia hori gabe kantatzen dute. Asko esaten dizute, ba, bueno, eh, alde batetik ez daukatela euskaraz kantatu beharraren sama, ez? Belaunaldi bateko kantariei entzun izan dietez. ez? Bueno, guk euskaraz kantatzen genuen baita ere apurtu bat militantziagatik eta bueno, mm, hori ere oso diskurso kezkagarri iruditze zait, ez? Errealitate bat izango da, baina kezkagarri iruditze zait ere, ez? Hor ere ustut kontzientzia falta bat badago, badagoela, sama bat esaten duzunean dela zuretzat zure hizkuntza, ba, ba oso kezkagarri iruditze zait hori. Eta bueno, gaur beste gai batzuei buruz kantatzen zaie, nik ustut kontzientzia falta handia dagoela hizkuntzarekiko. Bi mila garren urtetik ona, oza, laro eta mar garren urtetik ona jaio diren kantari askoren gan ikusten da. Nik ikusten dut beraien diskursoetan, ez? Berdin maila berean jartzen dituztelako, ba, espainola, inglesa, frantzesa eta euskara, ez? berriz eta itzuriko gitu kordin eta zea e, Euskal Pizkunde hortara e, arrakasta izan zila eta beste, e, astin duzuela Euskal Herria eta eben begibistan e, ikusten jat, bueno, e, Benito Lertxunin abesti bat gogora etortzen zait, e, gu gazteok gaur gabiltza mundu galdu honetan abesten zuena. Gure eta, gure, ai, eta rintzen, pentsatzen, ezot ere nunbait lehen abestia zuzenki gazteriari eta luzatzen zena agian ordura arte ez dakiat herri, kulturako abestiak, ni dakita ze, Andre Madalen, bueno, herrietako jaietan abestet zirenak, mena hor, zehazki gazteak eta ikus miran hartzen zirela, eta agian horrek ere, bai, nunbait, eh, ba, gazteen gan eragin bat izan zuela. Bai, seguru aski, eh, eragina, eragin nabarmena labegeriren gugira Euskadiko gazteri berria, kanta izango zen, eh? eh aurrekari eh, onena eta gero... Baina ez duk, e, labegeriena ba, baduk hori, baina gelditzen duk... E, bai, aldiz, lertsundin hortan baduk e, kritikan egitea, nolazpait, eta maiat zirurogeita sortziko usain hori badu. Bai, eta gehiago maiatzeko horretaz baino gehiago, ze, e, Mikel Hauak edan zuen gehiago eh, Frantziar kantua, kantarien gandik, eta Benito Lartxundik gehiago ingeles dunetik. Ah. Eta adibidez, ba, Bob Dylan eta bere sasoiko kantarien eta hori bazen... Protest song deitzen Hori da, Vietnameko gerraren inguruan eta ere sortu sortu ziren kantari, kantari hoien gan, eh, era, kantari horiek eragin handiok izuten ben, Benito Lertsun diren gan, eta horiek, horien kantagintzan oso nabarmena zen, ba, e, gazte kondizio batetik, ez? gazte izateko e, jarrera batetik, kantatzen ziren kantatzen ziren kantapila bat, ezta? Eta gero ba hor basegoen e, bit bit generation deitzen sana ere egongo etorriko zena, ba Allen Ginsberg eta eta hauek guztiek e, eta hoe kantatu zioten asko ere, e, gurasoekin apurtzeari, ez? Eta sexu askatasunari eta droga hartzeari eta holakoei, baina bai, e, hombre, Benito Lertxun diren lehenengo disko horretan, zuk aipatzen duzun gure bide galduak horretan badago eh badago aurak dakarrena aurak daroa, e, badago ekaitza bezalako badago ez, kaitza eh, bezalako kanta bat, intelektualei egindako kritika oso zorrotz bat eh, ere badago gure intelektuala deintzen dan kanta batean, eta bai, azkenean da, apurketa bat eh, beraien sasoia, beraien sasoiarekin, ez da? Gero ostera, Benito Lortzudi, bigarren eta hirugarren eta laugarren eta bosgarren diskoetan, gehiago jo zuen tradizio, tradiziora, eta adibidez, ba, zuen, zuen siberuara asko jo zuen epika baten bila, ez? E, behin baino gehiagotan aipatu dugu hemen ere, ba, hogei garren mendeko poesiaren ezaugarri ari komuna edo ezaugarri bateratzaile izan zela, ba, galtzaile izatearen kontzintzia kolektibo bat bazegoela. Baina kontzintzia horrek, galtzaile izateren kontzintzia horrek etzera mala sortzailean negarrera, malkora, ez bada, aldarrikapenera eta borrokarako deia egitera, ez E, eta hori ere ba, izan zen ez doka mairuko sasoikoen ezaguarritariko bat, ez? Galtzaileak kontzintze gara, galtzaileak garela, beti galdu dugu, beti borroka guztietan, batez ere gure, aur, gure artean borrokan ibili garelako. Eta Benito Hortzundik hor kantatzen dut muniategiren zenbat gera eh, ez, lau, bat. lau bat irubo zazpi eta alkarrilko dugu hori ez ba badago behar bat epika bat sortzea, bueno, galtzaileak gara, baina irabazle izan gaitezke, ez? Borrokatzen baldin badugu irabazleak izan gaitezke. Eta hori, bueno, hori eraman zuten nolabait e, berpizkunde, ba ez da berpizkundea, pizkundea ere ez bueno, ez dauka etenik horrek. Ja. Dauka etenago eta amaseiko bai. e, eh, altxamentu fasistaren eraginez, baina lehenagotik horixe xe, labaseta eta lizardik eta aitzolek hori zuten helburu eta eta eh, emeritzigarren mendearen amaieran e, Sabino Arana eta bere Anaiaak eta Iparragirrek eta horrek ere hori zeukaten, ez? E, gogoan, ez? Foruak galtzearekin batera kontzi, e, nazio kontzientzia bat galduko ote zen, identitate euskaldun hori galduko ote zen eta orduan etengabe ari dira dei egiten, aldarri egiten e, atxikitzeko identitate horri, hizkuntzari, lurrari eta bere sasoian fedeari, ez, erligioari. Iragan egun batez, ostatu batean, bilagunari ziren ez da babetean. Biak ziren euskaldun zintzoak ustean, halere ezin adi elgaren artean. Entzuten egon anai zumore tristean. Ez dut osorrik hartu baten parabola, erderraz mintzo baitzen berak jakin nola, gure herri maiteaz zuela asola, halerre gain beharra bertzen mendagola. Gora euskal herria, frantxe ziola, Bertzea zen euskaraga, Hortza ez da galduko agian, hori dugu beresi guk esko gainerakotan gaude bertzen negurian. Frantxez egin agiran joan den aspaldian, Elgari direlakoz bigizon bat bera dute lipusketan zari Era kachina hitut nipuska kelgari Gure hizkuntza eta gure eskual konparatzen Komparatzen baititu tizaite bateri Anaiare bakentzun bakentzunene izaite bat ez daike hezur hutxe zosa. Heria da gorputza, hizkuntza bihotza, mertzetik berestean bitari bakotsa, izaite horren dako segura hil hotza. Batzu heria zoroit euskara zahantzi, bertzek euskara maita heria gaitzetxi. Hizkuntza ta heria bere isez doatzi, berek nahi daukute kompreni arazi, bata bertzea gabe naiz gera Eta zertan urrentzen den Utsumandoka, Estehuntako, Eskerrague, Kolaborazale, Fidelei, Charles Bidegen, Josef Karikaber, Etxe Barne, Gotzon Barandiaran, eta baita e, Carmen Diez Mintegiei nik dagoen hastiara. Diosiet beste Utsumando batentako izanuntza. Utsumandoka